kino kiganiro abari mu makungu rero muraheza mutwakure mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi umushyikiranganje w'ubutungane atanga ikiringo cy'amezi abiri kugira ngo imanza ziri mu butungane zatevye gucibwa zibe zarangiye uhereye ku wa mirongo ibiri na kane ukwezi kw'indwi guheze janine nibizi hatangazwa n'uko urubanza rushobora kumara ikiringo cyimyaka ine uwagirizwa icaha agipfunzwe by'agateganyo uwo mushyikiranganje rero habona ko umumvo z'uko kudindira uh, kw'imanza harimo n'ibiturire humviriza umushikiranganje w'ubutungane janine n'ine n'ibizi iyo ubonye umwenegihugu ariko ariruka inyuma y'urubanza rwiwe akarumara inyuma imyaka cumi ntiwishyire muri icyo kibanza ngo uvuge uti mbega jewe yaba ari jewe ibyo bintu biri ko biraba ko byari kugenda gute tutagerageje rero ngo turabe tutuze icyo giturire dukureho ibyo bintu by'uko umengo hariho abantu ba ntibakogwa ko igihugu cyacu ntikizo kugira gitere imbere ari nacyo gituma icyo kintu kizodufasha kugarukana umwizero abarundi bakagarukana umwizero ku butungane murashobora kumbaza muti none bizoba umwanya ungana gute turi ku rugendo icyo tuzi ni uko biri muri twebwe kandi dufashijwe n'umukama tuzobigeraho ikindi tuzokwihutira ni ukwegereza ubutungane abenegihugu ku buryo bw'uko umwenegihugu atunganirizwa mu gihe cyo no mu mwanya ukwiye ni ukuvuga ko hari umwenegihugu ashobora kujya kwitura ubutungane akarondera bwa butungane akabura iyo ahera akabura n'iyo ahereza bwa butungane bwo nyine bwari bujejwe kumwereka buti wowe uhera ngaho gahereza ngaha ugasanga umengo si ibyo biburagishinga akaza kumva ko urubanza rwiwe rwotangura yamaze kuruha yabuze iyo ajya n'iyava yabuze icyo yokora yabuze uwo yobaza umwanya wa mwanya wiwe ukamujyana bya bintu ariko ararondera bikononekara nicyo gituma tuvuga tuti tuzogerageza umwenegihugu yegerwe n'ubutungane ku buryo bw'uko atunganirizwa mu mwanya no mu gihe cyo ikindi tuzokwihutira tuzogerageza kugabanya bimwe bishimishije ku rugero rushimishije abanyororo bafunzwe bataraciribwa imanza ibyo byose biri mu gutuma ubutungane butaboneka neza ugasanga umuntu arafunzwe kumbure yagirizwa nk'ikintu yociriwe umwaka umwe amezi atandatu ugasanga arafunzwe y'amezi atandatu araheze wa mwaka uraheze imyaka itatu imyaka ine ugasanga rwa rubanza rwenyine ruracika karondera ikibuze kugira ubwo urubanza rucike ukagihebura rero tuzogerageza korohereza mu banyururu turabe yuko by'ukuri umuntu wese afunzwe urubanza rwe rwaramaze gushikanwa muri sentare uretse zijya ziba zikiri mu matohoza ko nazo nyene ni ukunyarutsa ko n'amatohoza hari igihe usanga yatevye zijya zose zashitse muri sentare turabe ingene zova mu nzira twabahaye n'ikiringo kitarenze amezi abiri kuko nta na kimwe kibuze kugira ngo izo manza z'abantu bafunzwe bataraburana zive mu nzira nta kintu na kimwe kibuze nuko uko kuntu ko kubona ibikorwa ntubone ngene ubikora ntumenye icyo ujejwe ntumenye umwanya ugikorera ko ntumenye n'umwanya ugihera ntumenye na piyorite mu kazi k'iwawe twabahaye intumbero turabaha ingene bagiye kubikora n'ingene bagiye kubigenza kugira ngo umufungwa aronke ako kajyo nawe ko gushobora kuburana ko guja imbere y'umucamanza ibyo biranafasha kuko biranafasha no kugabanya igitigiri kiri mu mabohero kuko hari igihe igitigiri kiri mu mahoro by'ukuri usanga cyarenze bigabanya gute icyo gitigiri kiri mu mabohero ni ukuvuga yuko umunyororo urubanza rwiwe rwaracitse rugasomwa akarumenya haje bimwe by'ikigongo cy'umukuru w'igihugu biramukorako ugasanga baramugabanirije igihano yari yararonse cyangwa ukamusanga baramutezuriye burundu aratashe kigabanuka gute kandi kiragabanuka bivanye n'uko hari ibintu twita liberasiyo kondisiyoningi umuntu akarekugwa kubera iki ashikanye gufungwa imyaka inini bivanye n'igihano yari yaraciriwe ntibashobora kuguproporeza ngo uronke liberasiyo kondisiyoneri utaraburana boherana ko kugira bayiporopoze baba baramaze kuraba igihano wakatiwe bakabona ko bijyanye n'amategeko hano bagaheza bakagusabira gufungurwa by'agateganyo icyo nacyo nyine tuzocihutira turabe by'ukuri ayo madosiye yose ari mu masentare y'abanyururu bafunzwe bataraburana turabe ko yova ku rutonde akaburanwa agahera aricyo gituma twabahaye icyo kiringo cy'amezi atarenze abiri tubahaye ikaze turafise umunywanyi yamaze kuja ku murongo alo alo mwaramutse ale mwaramutse neza ni kaneziyusi brise ego kaneziyusi mu birigi ni amahoro ni amahoro n'amahoro eh, uretse ikiza casubiye gusa nk'ikitwugariza urumva cya korona virusi biragoye mpore mm. mpore ego reka rero tuduge ku ijambo kuri iki kiganiro turi ko murumvise umushikiranganje w'ubutungane ibyo aherutse gushikiriza ko uh, yipfuza ko imanza ziri mu butungane zonyaruka na cyane cyane zireke kudindira aharashimikira cyane cyane ku z'abapfunzwe mwebwe aka kamu bwa mbere mukumvise mukakira gute tukakira nk'uko twamwe twakira n'utundi tw'abamubanjirije mm. kuko ibyo si ubwa mbere bivutswe mm-hmm. eh, si we wa mbere abitangaje kuko n'abamubwiye imbere barabitangaje gutyo nyine mm. ariko ariko murabona ko ashimika cyane yahuye n'abari mu nzego zidasanzwe z'ubutungane abarongoye amasentare agashimikira kuri iki cya mbere ko ari cyo bakwihutira Eh, kuko arabona yuko aricyo cyomuha eh, ni ukuvuga twamwugurura umuryango hmm. kugira ngo eh, ashike neza mu bushikiranganji kuko ngira nicyo gikorwa bita cy'imbarutso hmm. cy'ifatikizo kugira ngo abone ko yashyitse ari we ahabwitirirwa niko nubivuga jewe hmm. n'ahandi hoho ibyo urabizi yuko byaba bivugwa we nawe umukuru w'igihugu yagiriye ikigongwe hariho abakiriyo haheze umwaka yarakivutse mm. urumva abo bantu bashoboye urumva aho ni hahandi agira ati hariho abariko barabikora usanga eh, batariko barakurikiza neza akazi bajejwe abo nawe niba ariko arashimikirako ntabwo nyine arabizi none si ibyo yahoramwo nimba bihari nyine yahora abikora uko nyine kandi arazi burya arazi intambamyi ziriyo mhm. arazi n'ibiriho eh, kubona yavuze ibyo ni jeni nibaza ko ari kumbo za politiki cyangwa eh, zo umuryango kubera yashyitse mu rundi rwego ahandi hoho eh, turazi ingorane yavuze si izo nk'izo ngorane z'ibiturire mhm. n'izo ngorane zo kuvuga yuko hariho bantu bakogwa ko mhm. no kuraba ko hatariho n'izindi nyinshi Eh, mbere arizo nkuru nkuru gusumba ibyo ariko muri make wewe ubona nk'imvu zituma izo manza zidindira uretse ibivuze na n'umushikiranganje yashikirije wowe ubona hari ibindi eh none ndakubaze ibyo biturire bivahe mm. eh nukuvuga abantu bantu bakogwa ko barenge ubutungane imanza zabo usanga bagira ni kweriki niyo bihagaze rero nukuvuga buriya ubutungane butitunganije mm. eh, bizokwama biruko Mm-hmm. naho uyobora aravuga gute n'ejo akazobisubiramo n'ayo meza abiri uzoba umpinyuza naho azohera bizoba atari ikintu na kuko byama bivugwa mugabo uh, ubucucukirane eh, by’imfungwa mu burundi eh, burenze urugero kuko turazi yuko imfungwa mu bisanzwe kuronka n'amaburiburi imetero kwadarato zine mm. eh, aho rero hatarimo n'ubwiherero aho aba hanyuma urabye rero mu burundi hariyo abarenga ibihumbi icumi eh, ni ukuvuga byararenze nk'inshuro zine mm-hmm. zine zitanu eh, abategereza kujya muri ayo mabohero kandi nibyo n'igihe kirekire yahorayo yahora abibona yahora atanga raporo yego ubu wagiye kububasha mm-hmm. eh, mugabo ahanini ubwo bubasha mu by'ubutungane ububasha bw'icyo kibanza ntituzi yuko bwoshobora gukuraho ibiturire cyangwa bugakuraho ntibakogwako kuko eh, ubwo butunga ntibwitunganije ku buryo bubikora ngo bishitse ariko ibyo bizotuma abafungwa bagabanuka reka mu kanya mu kanya muratubwira nk'ico mubona cokogwa murabye muramaze mhm. muri ko mushikiriza ikijanye n'ingaruka z'uko kudindira kw'imanza cane cane tufatiye nk’uko kubapfunzo yashimikiye ko mwebwe mubona eh, nk'agateka kupfunzwe mu gihe imanza ziwe ziriko zirateba agateka kiwe kaca kifata gute none kanezi yose murabye um, urana mwe mutuhakuye muri mu bubirigi eh, dufatiye nk'aho mutumbereye mwihweza mufatira ku karorero k'ibindi bihugu dufate nk'ubu mwogira muti hakwiye iki kugira ngo izo manza ziri mu butungane zinyaruke koko mugira muti mufatiye kuri bino n'umushikirankanje yavutse aha hariho ubugeni ubugenduzi buraba iby'amabohero mm. bakagenda bararaba n'ubugenduzi byigenga bakagenda bararaba umwe wese dosiye yiwe ikimupfunze n'impamvu afunzwe nuko dosiye yiwe imeze aho igeze hanyuma kugira ngo bagabanye n'ubwo bucucike bakaba bafise mbere eh, n’igitigiri ntarengwa eh, cyagenywe ni ukuvuga bakavuga bati Eh, bateza kuja munsi ya gatandatu k'imfungwa ku banyagihugu ibihumbi ijana ngaha niko biba bitunganijwe ibyo eh, rero bigacamura mu gukinga cyane cyane no guha ubwigenge abacamanza ntihabe uba ndengeye ubucamanza cyangwa akabyicira ni ukuvuga cyane cyane bashyira mu bintu byo gukinga umuntu akagenda aje gufatwa ku buryo eh, ari ibintu bigaragara yarenze bitazomarana igihe ariko baje mu byo gukinga no kugenzura kanezi yose rero muvuze uwo mugwi eh, cyane cyane eh, no mu Burundi turabona hari umugwi ukurikirana ku munsi ku munsi ibijanye n'amadosiye y'abari mu mabohero bakabikurikirana ku munsi ku munsi harimo abaja ababashikiriza amanza harimo nabo mu mabohero nyene eh, habuziki mona bokongereza ingufu hehe kugira ngo izo biheze bishoboke erega mu burundi amategeko arahari mm. mbere arahari menshi cyane umuntu agiye kubiraba ariko urabona ntakurikizwa eh, hariho abandi usanga bafite ubundi bubasha burengeye yavuze bandi bakogwa ko yakivuze neza cyane mbere jiye kuri jewe mbona ari bo banababwe n'ubutungane gusumbya n'ico giturire mm. kuko eh, igiturire ni ikintu kirwanywa n'ubutungane mugabo eh, mu mpande nyinshi ni ukuvuga mu mice myinshi atari ubushikiranganji gusa eh, eh, ubutungane mhm. hanyuma je mbona ahanini ikibazo naba ah, eh, urabona bakora mu butungane nk'uyo mushikiranganji hariho uwamushizeho mhm. yamwanditse muri ako kazi mhm. hanyuma mbaze icyo nagushiriyeho ukazokinga aha ukagomba kwamama hirya uri kukinga hino none boshyirwaho gute ntabwo ari ubucamanza boshyirwaho gutekaniza yose hariho abafatwa bakacibwa izikibiriraho mm. hakaba n'abandi bafatwa bakaguma bidegemvye mm. kandi bafatiwe ku caha kimwe mm-hmm. n'urwego ni ukuvuga bwa mbere wowe ni ibintu by'urufatangane mm. kuko ubucamanza buri mu nzego nkuru z'igihugu zikinga eh, zifashe mu ntwaro ibereye mm. ubwa mbere rero bateza kuba intwaro ibereye itunganiriza abantu abo bantu bagashyirwaho hisunzwe abo bantu bagashyirwaho yisunzwe ubumenyi Yatiyambo sana. Ego, arakuramukije. Ego Placide uriko urumva ivyo turiko turavuga ko ubutungane mushikiranganje ubutungane ivyo yashikirije ati imanza zo mu butungane zikwiye kunyaruka. Aha nivyo ashimikira ku barongoye amasentara ati nibihute zireke kudindira. wewe aka kamo ibyo ubyumvise ubivuga ku iki placide imvo zabaye kubera imyaka y'urukurikirane badahana abantu bakora akazi ka leta abakora amakosa ni gukora amakosa ntibahane kuko nk'ubu yavuze ikintu kirantangaza mm. none nk'uwo muntu basanganye ari abantu bafunzwe nk'imyaka ine itanu kandi bari baciwe nk'umwaka umwe niyo birukana arindiriye narumvise na guverineri wo mu kayanza ibyo yavuze hmm. ntibabandanirize ngaho hanyuma bahane akantu kantu tunasaba guverinoma tasha guhana uwakosheje akorera guverinoma y'igihugu mu bisata byose bibaho babahaniye hmm. nta kubahembera amahera y'ubusa hmm. naje ku kazi agenda agakoreka na minisitiri yavuze ijambo ijambo rindi yavuze sinzi ko waryumvise yavuze ngo rero muraduhamagarira umuntu abijejwe nawe nyine muri gisade adusobanurire neza ubu abijejwe baze badusobanurire neza ingene umuntu arenganijwe mu burundi yajya bazi iyo yitwara arenganijwe arenganijwe nande placide arenganijwe n'inzego mu kiganiro karadiridimba kuri radio isanganiro uno munsi turi tuvuga ibijyanye n'ubutungane dushimikira ku biherutse gushyikirizwa n'umushyikiranganje ubutungane asaba amasentare kunyarutsa imanza ziri mu butungane Janine Nibizi akaba yabivuze ku wa mirongo ibiri na kane ukwezi kw'indwi guheze yakoranije abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje bw'ubutungane hamwe ya Masentare hari ku mugwa mukuru wa politike igitega ari mu makungu rero mubandanye kutwakura mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari umunywanyi ku murongo alo alo ndagize mwiriwe Eh, icyo nohera ko nobanza gushima ako kamo mu yateye abajejwe guca imanza mm. kuko hakuru twavuga ko ingorane yo biri mu gihugu cacu nuko hari habaye habayeho imyaka myinshi abantu badahanwa mm. ugahita mu bubati bw'abacamanza habitseho amadosiye menshi mm. ku buryo umuntu eh, mu gipolisi mu gihe uba utarashyika mu ibohero rikuru mhm. ugaca usanga nk'umuntu arafunzwe nk'imyaka nk'ine itanu mhm. ariko iyo bari kumucira urubanza rw'ikibirira nk'uko rimwe rimwe bihora bishika bakabikora mm. yari umuntu yari gukora nk'umunyororo w'amezi atandatu nko muri icyo gihe nka jewe nk'icyo ntubanza gutera cyangwa kubaza mm. nk'umuntu yari gufungwa nk'amezi nk'atandatu bagaca bamufunga nk'imyaka ine mm. ni ukuvuga ko aba yarenganijwe ubutungane burya burasubira bukamuha intuze indishyi y'akababaro kuko mu bihugu byo hanze mu bisanzwe iyo bakurenganije barakuriha hmm. iminsi yose uba waramaze mu ntuze mu gasho wapfunze atamvo yumvikana basanze wararenganije atamvo n'imwe yumvikana ugasanga baguciriye urubanza namezi atandatu wafunze imyaka ine hmm. baca baharura iyo myaka itatu n'amezi atandatu bakayikuriha hmm. ego kingisireyi none ego kingisireyi uri kuraraba mwebwe mubona cyane cyane ibi bintu biva kuki kubona wavuze ikintu cy'uko uti ahaheza ibihe bitari bito wavuze icuko udahana hari ibindi hanini nicyo gikuru kuko hari nk'umucamanza asikamubira akaraba akaraba muri tiwara agasanga biruzuye akarondera ahahera n'ahahereza akabura hariho mm. kandi yategeza kubikora nicyo reka hakuru mu bisanzwe mm. ni uko zonyaruka nyine ni uko zonyaruka baba ariko barahonyanga amategeko ntushobora kujya mu ibohero rikuru utakiriye urubanza hmm, apfunzwe by'agateganyo hariho iminsi itegekanijwe apfunzwe eh, iminsi itegekanijwe imyaka ibiri itatu ine umva yubahirizwe bubahiriza ikiringo gitegekanijwe ni ukubahiriza ikiringo gitegekanijwe mu bisanzwe mu ibyo rero uravuga ngo byo gufunga gufunga iby'agateganyo hmm. ino iyo iminsi y'agateganyo ikwiye aho mubiri bakaba bataragucira urubanza mm. hakaba ata muntu umwe arakwabwiriza ucure ujejwe ibohero avuga ati hakompanwa jewe umuntu niyigira nta kimufasha ati nta kimufasha bacakurekura yego mm. Eh, none mwe mubona aba ari umwere yego kingisireyi wowe washimitse uti eh, umuntu arapfunze by'agateganyo birarengeje ikiringo ati eh, leta yategerezwa kumushumbusha ingaruka z'ibi bintu agateka k'umuntu aba apfunze gutyo mwe wumva kaba kifashe gute mu bisanzwe agateka kiwe kaba kahonyanzwe hmm. kaba kahonyanzwe kuko n'umupfungwa arafise icyo nakwita amategeko amugenga hmm. bari bakwiye kuraba amategeko agenga umupfungo mhm. kandi bakaraba n'amaboheramwamwe akagira kugira ashobore kuronka ihemero hariho naho usanga hari hatekanijwe gufungwa abantu amajyana umunani ugasanga hari ibihumbi bibiri bitatu bine mhm. reka turindire ibyo umushikiranganje yashikirije turaba amezi abiri amezi abiri n'ubusa akanya gato turaba yuko bazobikurikiza mugabo biracagoye mm. biracagoye kugira bashoboye kubikurikiza nta cyizere ufise kingi sireyi ndafise icyizere turarindiriye mugabo uri kurihweza nk'umukuru w'igihugu yaratanze ikigongo cy'ikivunga mm. eh, hafi umwaka wose uraheze hariho abantu batarasohoka ntawuzi ingorane aho bihagaze ariko si bose si bose hariho abagiye bararekurwa si bose hariho abamaze kurekurwa hariho abamaze kurekurwa mu bisanzwe iyo atanze kiriya kigongwe hmm. baca bategereza guca babishyira mu ngiro bakabarekura hmm. tugushimire kingsley ufata indwi zibiri zitatu hmm. murakoze eh, cyane murakoze namwe ibihe byiza yego twese Ego amahoro David amahoro neza Ego kaze mushikirize icimviro canyu mwumvise turiko turavuga ubutungane umushikiranganje ati izi imanza zo mu butungane zikwiye kunyaruka na cane cane izabari mu mabohero mwebwe kakamo mukumva gute Ego jewe jewe kana kakiri neza kubera ubutungane kiri ni kimwe mu bisata by'igihugu bikomeye mm. kandi nk'uko twagiye tubibona cyangwa tubyumva nibaza yuko nta murundi n'umwe yobura umuntu mu muryango cyangwa kubwiwe bwiwe guca mu butungane mu burundi hmm. ni ukuri ako kamana kakiriye neza kubera icyo gisata cyategereza kunagurwa nimba ntubivuga uko mhm. eh, kubera byinshi yabivuze bikuru bikuru mu bikizingamitse yari ruswa igiturira kugira utunganirizwe byasaba kabisa yuko utanga ruswa hmm. udafise ruswa naho ntiwatunganirizwa bigaca bituma abantu baba benshi mu busho hmm. kandi abantu hariho n'abazira ubusa ariko kubera nyine atacu bafise batanga canke eh, badafite ababafasha bakomeye ntibaronke ukuntu batunganirizwa ariko david ahadutomoye kumbure david utaraheze ico wowe ubwize tugiturire uriko urabivuga uko wahavumenga mu butungane bose bagigiturire ni bamwe bamwe eh, oh, Ego ego aho urakoze kunkebura mm. basha nafatiye mu kivunga oya ni bamwe bamwe bose muga hmm. rero bashobora kuba ari benshi kubera kabisa ruswa rwari nico nico ni naco ducimira iyi leta leta nshasha leta mvyeyi leta nkozi mm. nukuri babandanirize aho nyene bagwanye ruswa mu bisata byose by'igihugu mm ibintu bizoca bigenda neza ibintu nyaruka ubandanya rero ikindi hanyuma rero mhm. ego ikindi nuko imvugo yojana n'ingiro mm. uwo mukinanganje akaba yakoranije abajejwe ibisata cyangwa abajejwe uburere muri ico muri ubwo bushikiranganji mm-hmm. bumusaba tumushigikira yuko yoza arakora suivi periodique agakurikirana ko ibyo yavuze biri mu ngiro agakurikirana yuko bijya yashikirije abajeje uburere bariko barabikorera ni ukuvuga hariho mm, hariho kwibagira canke kwiyobagiza nk'uko yabivuze kudaha eh, kwibagiza kujya kudaha priority ibintu mm -hmm. ugasanga ibyavuzwe bisigaye aho byavugiwe nyine iminsi n'iminsi hanyuma bikibagirwa finalma mm-hmm. abandanya akomereza aho nyine mm-hmm. akurikirane yuko iyo mirongo ngendegwa ko yashyikirije ikoreshwa ko ikindi cya nyuma ntushikiriza nuko mm-hmm. nk'uko nabibonye mu bindi bihugu ibyaha bito bito baze babishyire kwa mande mm. babisimbuza amande kandi rero burya umuntu agukoze mu mufuko abaguhanye bikomeye Hmm. ni ukuvuga rero uwo munyagihugu yivye igitoke uwo munyagihugu yivye inkoko uwo munyagihugu agize akantu akanaka naka si ngombwa ngo ashigwe mu gasho avundire y'ukwezi n'ibindi n'ibindi hmm. ni ukuvuga aguma rya leta cyangwa iby'igihugu ariya mu gasho ni ukuvuga agwaye avuzwa na leta n'ibindi n'ibindi usanga ari umuzigo munini kuri leta hmm. ariko amategeko ategekanya yuko yivye inkoko eh, ategerezwa kuri iyo nkoko hanyuma agaca ashirako eh, amande bakita gute n'amande hejuru kuri iyo nkoko mhm. agaca yitahira mhm. ni kuvuga biba vyoroheje cane biba bitumye systeme ya justice eh, y'ubutungane iruhuka kandi itagira abantu benshi itagira imanza nyinshi itagira amadosiye menshi mhm. ni ukuvuga rero mu majambo make jewe ndashikika ico ciyumviro mhm. kandi ndateye intege nyinshi mhm. leta mvyeyi leta nkozi babandanize aho nyene bariko baraza neza itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu izo nimero zifite watsapu hanyuma mutwakore mushikirize icyumviro cyanyu turi ko turavuga ubutungane umushyikiranganje w'ubutungane janine nibizi ati imanza ziri mu butungane zikwiye kunyaruka kugira ngo abitura ubutungane bubahirizwe na cyane cyane n'abapfunzwe ari nabo avuga ateka kabo koheza kakubahirizwa alo ego kwanza tubanze dushimira imana kubera yuko yaduhaye uno munsi Eh, kuba tukiriho mm. kandi eh, dushimire indongozi zacu ku bw'ingene zitwitaho kandi zigerageza gukora ibishoboka byose mm-hmm. hama kandi tumukeze umushyikiranganji wacu ku ijambo yarayavuze mm-hmm. ni ukuri ryari ijambo ry'ihumure cyane ku barundi bose mbese nabo nabonye nga South Africa bose nabonye baragishimye iri jambo ry'umushyikiranganji w'ubutungane yego uh-huh. no gushaka gukebura abarundi bagenzi bacu hmm. yuko iyo ijambo riserutse si kuvuga yuko bari umwanya wo gutangira gukritika hmm. kubera yuko abantu ukuntu umenga turemwe turemwe mu nzira yo kubona gusa agejwe igihugu uciwe mhm. inkozi z'ikibi zose azibonye azidume k'urutoki mhm. so bisigura yuko ku murundi uwo ari we wose ku mwanya uwo ari wo wose aho iyo bazete hariho na mwene wacu cyangwa mwene naka ariko akaba akiri hajya bataramutunganiriza eh, ni byiza yuko nabo boca bakora bakikora nyine kuri abo babivuze mhm. bakagira ne hariho abashikiriza amanza hariho n'abajejwe amasentare makuru makuru amasentare makuru y'igihugu mu ntara zose eh, ikibazo si ikibazo ni uko bajya abantu bahari ariko ugasanga yuko hari ba bandi bagifunzwe ariko batarakurikiranwa neza ati mbega bano bantu ibihano byabo bimeze gute urabona nka rijambo yavuze ati ngo kijya kintu n'ukuri n'ikintu cyiza kandi Mhm. kigiye no gufasha kubaka uburundi no kuzuza iki gihe cya leta kubera ndabyo nko muri afurika y'epfo umuntu mhm. ashobora kuba yarafunzwe umuntu mhm. ashobora kuba yarafunzwe hama yagirizwa yagirizwa nko kwiba ikintu cyangwa yagirizwa nko kugonga umuntu ariko hari ikintu cyitwa beli bisigura yuko ariko no mu burundi agateka ko kuburanirwa n'umushingwamanza eh, karemewe neza n'amategeko ariko biragoye uko umuntu yogira manza amuburanira mm. kandi wewe mm. yafunzwe mu gasho amaze hafi nk'amezi atatu ane atanu n'umwaka mm. hari benshi bafungwa gutyo kandi batagiye no kugira ngo batarengutswa n'imbere y'amategeko kugira baburane mhm. nabajya urumva yuko bategereza kwiga baburanira ariko kuri ujya mwanya nabo mm. ko baba bari mu gashobo bo mama ko twumva ko bafise ibibazo e, ibibazo bikomakomeye mm. ndibaza bo bo bafise n'abashingwamanza bakuru baza kuhagarara ariko bagiye abanyagihugu bato bato vraiment nibaza gusinzikara mu gihe ucisanga yuko batageraho bo kwitura urangiza rero omari uti hariho icyo wari wavuze uti n'abantu b'abagabo turafise uwundi munywanyi ku murongo alo alo amahoro neza amahoro amahoro namwe mwese ego tuvugana nande muvugana na Renesi ngaho ngaho ngaho tawa ego ni muri Canada na mahoro Renesi Ego turashima rwose kaze kaze mushikiriza iciyumviro cyanyu Ego numvise ibyinshi nari gushikiriza bagenzanje bambanjirije babishikirije mhm. bo njye nagomba uwo mu umushyikiranganje wa jisitise umushyikiranganje w'ubutungane mm. petetere n'intwaro nshasha twitoreye abanyagihugu mm. barabe ibibazo birabana n'ubutungane bwo kunyagwa nkatwe twaranyazwe turabona aya makomisiyo bashyizeho twaranyazwe sitadire mu bihe byaheze turahunga ubu n'ubu tuvugana ibintu twanyazwe haraciye imyaka mirongo ine n'umunani bikiri mu maboko y'ababitunyaze mm. ariko uri nk'aho bashyize ko sente ego uri kufatira mu kivunga cyane cyane wo kwivuga wewe kivunga na karorero mvuze mm. nkanjye twe twaranyazwe iwacu muhira ego ugira uti si mu kivunga na karorero ego urumva ronka kubare nkavuga ati ayo makomiko arafata umwanya munini imigwi ibikurikira uh-huh. ikibazo cyacu twakidepoje muri sentebe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mm. haciye imyaka indwi ntituramenya n'akanunu n'agakuru na gatoya y'aho y'ibyo twasabye ngo dutunganyirizwe none wumva ngira ntimubikurikirana ereneste kandi si jyewe jenyine n'abarundi benshi ngira ntimubikurikirana turabikurikirana hmm. kirafite icyo cisangije cyane cyane iki kijyanye ni bya sentebe eh, tubishoboye twashobora kubarondera nko muri sentebe eh, ni nacyo nagomba mvuge jisite nayo bayirabe barabe ukuntu bakora kugira natwe dutunganyirizwe mhm. yego uri kubifatanya eh, n'ubutungane n'ibyo mugabo kirafite icyo cisangiye nicyo cyonyine nari mfise ko ikindi cyo cyo cyaba ari mu munyororo mhm. birya umushikiranganje w'ubutungane yavuze twarashimye ijambo turashima niyo niyo ntwaro nkozi niyo ntwaro nshasha mhm. igishika bazananye babandanye ku muriri ahasigaye batunganyiriza abarundi twese dusubire tujye mu mahoro nk'uko twamye kera na ba sokuru bamwe mhm. urakoze cyane ernest e, nuko ugira ibihe byiza yego namwe murakoze murakoze kuduha ijambo murakoze abanyagihugu baba baronone ibintu cyabo baragiwe nabi n'abiniyi mhm. nabo batunganize mu kiringo gito kibaho murakoze ibihe byiza murakoze uribye mutwakuye muri zambi eh, ni na hano ikiganiro karadiridimba cuno munsi giciye kigarukira twari ko tuvuga ibijanye n'ubutungane dushimikira ku biherutsa gushikirizwa n'umushikiranganje w'ubutungane asaba amasentare kunyarutsa imanza ziri mu butungane janine n'ibizi akaba yabivuze kuwa mirongo ibiri na kane ukwezi kw'indwi guheze yakoranije abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganji bw'ubutungane hamwe n'abarongoye amasentare hari ku mugwa mukuru wa politike igitega murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro barakoze abadukurikira bari mu makungu na cyane cyane abatwakuye Canesius mu Bubiligi Placide muri Hollande Kingsley mu Bubiligi David muri Canada Omar muri Afrika y'Epfo Ernest muri Canada Olivier ari mu Rusaka muri Zambia arakoze inosa bibona imana yari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe na Alain Dezihebukeye neza naho butaha Ndi Bruxelles mu Bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu